الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Əziz müsəlman qardaşlarım, sizə Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin öz sahabələrinə etdiyi nəsiyyət edirəm. Allahdan qorxun, təqvalı olun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daima bu nəsihəti sahabələrinə edərdi. Hər dəfə söhbətinə başlamamışdan qabaq öncə qeyd etdiyimiz bu üç ayəni xatırladardı. Və üç ayənin üçündə də Allah subhanət hələ müminlərə Allahdan qorxmağı əmr edir, təqvalı olmağı əmr edir. Əgər insan Allahdan nə qədər çox qorxarsa, bir, bir o qədər onun əmirlərini yerinə yetirər və onun qadağan etdikləri əməllərdən də çəkinər. Allahın qadağan etdiyi əməllərdən də çəkinər. Bugün size bir emel barəsində danışacağım. Bu elə bir emeldir ki, insanın hem özü için hem de bütün cemiyet için faydası, büyük bir faydası vardır. Həmçinin bunu bu emeli eden şəxs Allahın qəzəbini söndürmüş olur. Ona karşı olan qəzəbini söndürmüş olur. Həmçinin bu emeli eden şəxs cəhənnəm odundan özünü qorumuş olur bu emel vasıtasıyla. Bu emel de sədəqədir. Hamımızın bildiğimiz sədəqədir. Allah Subhanahu möminlərə sədəqə verməyi əmr edir. Uca Allah Quran-ı kərimdə buyurur, Qul li ibadiyəl-ləzinə yuqim, Qul li ibadiyəl-ləzinə əmənu, yuqimus salata və yunfiqu mimma razaqnahum sirran və alaniyatan min qabl an yati yawmun la bay'un fihi və la khilal. İman gətirən qullarıma de ki, namaz qılsınlar. Alış-verişin, dostluğun olmayacağı bir günün gəlməsindən əvvəl onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda gizli və aşkar xəzdəsində. Həmçinin Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə buyurur, Yə eyyuhəllədinə əmənu, ənfiqu min tayyibəti məyə kəsəbtum. Ey iman gətirənlər, qazandığınız şeylərin yaxşısından Allah yolunda xəzləyin. Bu ayələr onu göstərir ki, sədəqə vermək Allah subhanətə alənin əmridir və bu əmri bazardığımız qədər yerinə yetirməliyik. Xüsusən, xüsusən də varlı qardaşlarımız, layiqincə bu əmələ əməl etməlidirlər. Baxaq görək sahabələr, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri onlara sədəqə vermək əmri olduqda nə edərdilər? Əbu Məsud Əl-Ənsar radiyanhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə sədəqə verməyi əmr etdiyi zaman aramızdan bəzilər gedib bazarda güc daşıya və bunun müqabilində aldığı ərzaqı fəqir füqaraya kasıblara, kasıblara verərdi. Özünün pulu yoktur, gelip işleyir, pul kazanır. Onu sonra ise kasıb fakara, e, kasıblara verir. Sahabeler onlara en sədəqə əmr olunduqda bu cür ve bir şey bilmek düşünmek lazımdır ki, bilmek lazımdır ki, Allah subhanət hələnin sədəqəyə heç ihtiyacı ehtiyacı Biz ne ediriksə, onu özümüz üçün edirik. Verdiyimiz sədəqə də yalnız ve yalnız bizim özümüz üçündür. Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ve men tunfiku min khairin fe li enfusikum ve men tunfikunne ila ibtigaa vecihillahi ve ma tunfiku min khairin yuvaffe ileykum ve entum la tuzlamun." Harcadığınız her bir sadaka sizin özünüz içindir. Siz onu ancak Allah'ın özünü dilediğinize göre sərf edirsiniz. Malınızdan Allah yolunda ne xərcləyirsiniz, ne xərcləsəniz, əvəzi sizə tam veriləcəkdir və sizə zülm e, olunmayacaqdır. Odur ki her bir insan Allah yolunda sədəqə verməlidir. Allah insanın verdiği sədəqə yalnız ve yalnız onun özüne kalır. Bize kalan bizim verdiğimiz sədəqə olacaqdır. Sakladığımız mal dövlətsə, yığdığımız mal dövlətsə biz ölüb getdikdən sonra bizim olmayacaqdır. Ancak yakin bilin ki, verdiyimiz sədəqə bu bizimdir. Onu bizden bizim əlimizdən hiç kim almayacaqdır. Biz sədəqə veriksə Allah subhanətələ onu bizim için ahirete saxlayır, onun əvəzini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evine bir kuzu getirir, kuzu cəndəyi kesilmiş ve çıxıb gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zövcəsi Ayşe, həmin o əti bir neçə hissələrə bölür və kasıblara paylayır Ayşe Ayşə radiyallahu anhə. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evə gəldikdə Ayşədən soruşur, ey Ayşe, bizə nə qaldı? Ayşe də həmin quzudan bel hissəsini biraz saxlayır özləri üçün. Ayşə də hamının verəcəyi bir cavabı verir. Deyir ki, ya Rasulullah, bizə bu beli qaldı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, xeyr, bizə o payladığımız qaldı. Bu isə yiyəcək, çıxıb gedəcəkdir. Doğrudan da sədəqə versəniz, o sizin özünüzə qalacaqdır. Onu heç kim, yəqin bilin ki, heç kim, heç vaxt sizin əlinizdən onu ala bilməyəcəkdir. Onun əvəzini Allah subhanətə də axirətdə verəcəkdir. Diqqət edin, istənilən bir tacirə, istənilən bir tacirə təklif etsən ki, gəl bir iş quraq, o nə cavab verər sizə? Cavab verər ki, xeyrim nə olacaq bu işdə? Mənim qazancım nə olacaqdır? Nə qazanacam? Birinci cavabı bu olacaqdır. Deməli, pul qoyduqda onun qazancını fikirləşir, onun xeyrini fikirləşir. Və həmin şəxs də onun xeyrini, qazancını başa salır və iş qururlar. Hərdən elə olur ki, o qazanc gətirir qurduqları iş hərdən belə olur ki, ziyana uğrayır. Qazanc gətirir, qazanc qazana bilmirlər. Lakin görün aləmləri rəbb olan Allah insana, möminlərə, müsəlmanlara hansı işi təklif edir və bunun müqabilində hansı qazancı qazandığını buyurur. Allah subhanətlə Quran kərimdə sədəqəni vəsb edərək belə buyurur. Məsəlüllezine yunfiquna envalehum fi səbilillahi كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة, سنبلة مئة حبة Vallahu yudaifu limen yeşe vallahu vasyon alim. Mallarını Allah yolunda xərclənənlərin məsəli yedi sümbül verən bir denin məsəlinə bənzəyir ki, sümbüllərin her birinden de 100 adet dən vardır. Allah istədiyi kimsənin mükafatını artırar. Allah her şeyi əhatə edəndir, hər şeyi bilendir. Bakın. Allah subhanahu teala siz verdiğiniz sedekan neye benzerdir? O dene benzer bir Onu toprağa attıkta yedi sümbül çıkır. Her sümbülün başında da yedi yüz dene dene. Yüz dene. Ne kadar edilir? Yedi yüz. Siz Allah'a Allah'a Allah yolunda sedaka verseniz en azı Allah subhanahu teala bunun əvəzini yüz verəcəkdir. Bakın ne güzel ticarətdir. Hansı bir tacir ticarətə pul qoyduqda 1'e yüz kazanır. hansı bir tacir? Maksimum o 100, 1'e 100 qazanır. Əksəriyyəti isə 20 faiz, 30 faiz, 50 faiz qazanır. Qoyduğu pulun qazancını o qədər olur. Ancaq aləmlərin rədbi olan Allah bu ticarətə 1'e 700 onun əvəzini verir. Və verdiyimiz sədəqə sanki elə bil ki, bunu Allaha borc veririk. Əbəs yerə getmir. Allah subhanətə onu bizə qiyamət günü, ahirətdə onun əvəzini qaytaracaqdır. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur اِنْ تُقِذُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُدَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ Eğer Allah'a güzel bir borç verseniz, malınızı onun yolunda xərcləsəniz, o bunu sizin, sizin üçün kat kat artırar ve sizi bağışlayar. Allah şükürün əvəzini verendir, halimdir. Bu qəbildən, bu misaldan olan ayeler, Quran-ı e, kərimdə saysız, hesabsızdır. Quran-Kərimdə sədəqə barəsində saysız hesabsız ayələr mövcuddur. Lakin bunların hamısını qeyd etsək, vaxtımız çatmaz. Yəqin bilin ki, Allah subhanətə alə sizin verdiyinizin borcu, verdiyiniz borcun əvəzini mütləq qaytaracaqdır. İndi sizə sədəqənin bəzi fəzilətləri barəsində və onun faydaları barəsində danışacağam. Birinci sədəqə Allahın qəzəbini söndürür. Şübhə yoxdur ki, hər birimiz xəta edirik günah edirik. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, heç günahsız heç bir insan yoxdur. Günah edənlərin ən xeyrisi də tövbə edənlərdir. Odur ki, hamımız günah içindəyik, günah edirik və günah etməklə də Allah subhanətlərini qəzəbləndiririk. Odur ki, bu qəzəbə söndürmək üçün sədəqə vermək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur, İnnə sədəqata sirri tutfi qadabar Rabbi tabarəkə və tealə. Həqiqətən gizlində verilən sədəqə pak və uca Rəbbimizin qəzəbini söndürür. Sədəqənin fəzilətlərindən biri də odur ki, günahları silib aparır. Mümin olan şəxsin günahlarını silib aparır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, وَالسَّدَقَةُ تُتْفِيُ الْخَطِيَةَ كَمَا تُتْفِيُ الْمَاءُ النَّارَ Su odu söndürdüyü kimi sədəqə də xətaları silib aparır. Sədəqənin, sədəqənin fəzilətlərindən biri də odur ki, insanı cəhənnəm odundan qoruyur. Mömini, müsəlmanı cəhənnəm odundan qoruyur sədəqə. Sədəqə versəniz, Allah subhanət hələ sizi cəhənnəm oduna atmayacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur, Dəqun nara və ləv bişirqi təmratin. Heç olmasa yarım xurma sədəqə ilə özünüzü oddan qoruyun. Yarım xurma sədəqə ilə. Yəni sədəqənin azı çoxu yoxdur. Nə bacarırsınız Allah yolunda sədəqə verin, onun vasitəsilə siz özünüzü cəhənnəm odundan qorumuş olarsınız. Həmçinin sədəqənin fəziyyətlərindən biri də olur ki, sədəqə verən mükafatını Allah subhanətlər ahirətdə qat-qat artıqlaması ilə verəcəkdir. Allah subhanətlər Quran-ı kərimdə buyurur, İnnəl müsəddiqinə və müsəddiqati və aqradullaha qardan həsənən yudaifafu yudafu ləhum və ləhum əcrun kərim. Şübhəsiz ki, sədəqə verən kişi və sədəqə verən qadınlar və Allaha gözəl borc verən qadınlar üçün əvəzi qat-qat artırılacaqdır. Onlar üçün çox dəyərli bir mükafat da vardır. Əbu Hüreyrə radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Mən təsəddəqə bi adli təmratin min kəsmin tayyibin və la yəqbalullah illə tayyibə innə Allah yəqbəluhə bi yəminihi ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِسْلَ الْجَبَلِ Kim halal yolla qazandığı maldan sədəqə verərsə, əlbəttə ki, Allah ancaq halal olanı qəbul edər. Allah bu sədəqəni sağ əli ilə qəbul edər. Kim Allah yolunda sədəqə verərsə, halal malından Allah subhanətələ bu malı sağ əli, əli ilə qəbul edər. Sonra da onu sahibi üçün biriniz öz dayıçasını bəsləyib böyütdüyü kimi dağ boyda olana beş böyler. Allah subhanətə onun verdiyi sədəqəni dağ boyda olana qədər böyler. Həmçinin sədəqə verən şahsin Allah subhanətə malına bereket verir. onun malını daha da artırar. Sədəqə malı azaltmır, əksinə malını artırır insanın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur, Qala Allah azza və cəllə, Ənfik, unfik və aleykə. Allah qüdrətli və əzəmətli buyurur, Allah buyurur, malından mənim yolumda xərclə, mən də sənə xərcləyəcəyəm. Allah yolunda xərclə ki, Allah subhanət hala da sənə versin. Sədəqənin fəzilətlərindən biri də odur ki, qiyamət günü heç bir kölgə olmadığı bir zaman Allah subhanət hala gizli sədəqə verən insanı öz kölgəsi altında kölgələndirəcəkdir. Məşhur hədisdir, hamınız bunu yaxşı bilirsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, yedi qisi insan vardır ki, Allah onları öz kölgəsindən başqa heç bir kölgənin olmayacağı bir gündə öz kölgəsi altında kölgələndirəcəkdir. Bunlar ədalətli rəhbər, Rəbbinə ibadət etməklə böyüyüb başa çatmış gənc, qəli məscidlərə bağlı olan kişi, bir-birinə Allah xatirinə sevən, onun yolunda birləşib, onun yolunda ayrılan iki nəfər, həmçinin gözəl və zadəkan bir qadın tərəfindən zinaya çağırıldıqda mən Allahdan qorxuram deyən kişi, sağ əli ilə verdiyi sədəqəni sol əlindən gizlədən adam və xəlvətə çəkilib Allaha yad etdikdən sonra gözləri yaşla dolan kişi və ya qadın. Baxın, bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v sədəqə barəsində buyurur ki, sağ əli ilə verdiyini sol əlindən gizlədən şəxs qiyamət günü Allahın kölgəsi altında kölgələnəcəkdir. Həmçinin sədəqənin fəziyyətlərindən biri də odur ki, sədəqə, sədəqə verdikdə, qurtarmayan sədəqə, yəni davamlı sədəqə, hətta öldükdən sonra onun savabından insana yazılır, müminə yazılır. Ölüb getdikdən sonra savab əməlləri bağlanır. Yalnız üç şeydən başqa. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərindən birində buyurur ki, İnsan öldükdən sonra onun əməli bağlanır. Yəni, ona heç bir əməl yazılmır artıq. Üç şeydən başqa, yalnız üç şey istisnadır. Davamlı sədəqə, yəni arada arız kəsilməyən, davam edən sədəqə, faydalı elm və onun üçün dua edən salih evlad. Əgər insan davamlı sədəqə qoyub gedibsə, buna misal, məsələn, su quyusu qazdırırsan, bütün insanlar, müminlər, və qeyri-möminə qusrdan istifadə etdikcə sənə savab yazılır. Hətta vəfat etdikdən sonra belə nə qədər ki, o suluyusu var, sənə savab yazılır. Həmçinin məscid dikdirmirsən, nə qədər ki, o məsciddən istifadə olunur, öldükdən sonra da sənə savab yazılacaqdır. Və ya elm yaymışsan, faydalı bir elm, yaza bilməsən də elmi, yəni elmi yoxdursa, heç olmasa elmi yaymaqda kömək et, kömək et. Kitab al, sədəqə ver onu kasıblara. Elə kasıb qardaşlarımız var, kitab almağa imkanı yoxdur. Quran alırsan, sədəqə verirsən, nə qədər çox Qurandan istifadə olunur, nə qədər çox Qurandan istifadə olunur, qiyamətə qədər onun savabından sənə yazılacaqdır. Bu da qurtarmayan sədəqədir. Qurtarmayan sədəqədir. Həmçinin sədəqənin fəzlətlərindən biri də odur ki, cənnətdə sədəqə qapısı vardır. Sədəqə verən şəxslər o qapıdan çağırılacaqlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədislərindən birində buyurur, Mən kənə min əhli sadaqati du'ya min bəbi sadaqati. Kim sədəqə verərsə Allah yolunda cənnətdə sədəqə qapısından çağırılacaqdır. Sədəqənin bundan da başqa saysız hesabsız fəzilətləri və faydaları vardır. Lakin bununla kifayətlənək. İndi sədəqənin hansı sədəqə növü daha əfzəldir, onun barəsində danışaq. Əksəriyyət baxımından sədəqələr müxtəlif qismlərə bölünür. Ən əfzəl sədəqə gizlində verilən sədəqədir. Ən əfzəl Allah qatında ən üstün sədəqə gizlində verilən sədəqədir. Uca Allah Quran-ı kərimdə buyurur, İn tubdus sədəqat fəni'immə hiyə وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير sədəqələri aşkar, aşkarda ver, verirsinizsə, bu çox gözəldir. Əgər onu yoxsullara gizlində versəniz, bu sizin üçün daha yaxşıdır. Allah sizin bəzi günahlarınızdan keçər. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. İkinci ən əfzəl sədəqə sağlam və kasıb ikən verdiyin sədəqədir. Sağlam və kasıb ikən verdiyin sədəqədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu rivayet edir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib dedi, Ya Rasulullah, savabı ən böyük olan sədəqə hansıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, bu sənin sağlam və xəsis olduğun, bu sənin sağlam və e, xəsis olduğun, kasıb olacağından ehtiyat etdiyin, varlanacağına ümid bəslədiyin halda verdiyin sədəqədir. Bir də ki, sədəqə verməyə canın boğazına yetişən vaxtda özün də filankəsə bu qədər, filankəsə də bu qədər verərsiniz deyə vəsiyyət etdiyin vaxtda saxlamayın. Çünki həmin vaxt mal dövlətin artıq sənin olmayacaqdır. Odur ki, verdiyiniz sədəqə, verəcəyiniz sədəqəni ölənə saxlamayın. İndən sədəqə verin ki, verdiyiniz sədəqə sizin olacaqdır. Qalan isə, qoyub getdiyiniz o mal dövlətiniz isə artıq öləndən sonra sizin olmayacaqdır. Sizin varislərinizə qalacaqdır. Sizə qalan yalnız sizin verdiyiniz sədəqə olacaqdır. Üçüncü, ən əvzəl sədəqə ehtiyacdan artıq qalanını Allah yolunda verməkdir. Ehtiyacdan artıq qalanını Allah yolunda verməkdir. Yəni, nəyə ehtiyacın varsa onu özün üçün saxlayırsan, qalanını isə Allah yolunda sədəqə verərsən. Baxın, ehtiyacını ödədiyin qədər saxlayırsan, qalanını isə Allah yolunda sədəqə verirsən. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə buyurur, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلُ الْعَفْوَ Səndən Allah yolda nə xərcləyəcəklərini soruşurlar. De ki, ehtiyacınızdan artıq qalanını, de ki, ehtiyacınızdan artıq qalanını xərcləyin. Yəni. Allah yolunda ehtiyacından artıq qalanını xərcləyənlər ən əfsəl savab qazanmış olurlar. Dördüncü, insanın ailəsinə xərclədikləridir. Ən əfzəl dördüncü dördüncü sədəqə, ən əfzəl sədəqə Allahın insanın öz ailəsi üçün xərclədiyi sədəqədir. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, öz ailənizə nə xərcləyirsinizsə, o Allah qatında sədəqə sayılır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinə birində buyurur: "İzə anfaqal muslimu nafaqatan ala əhlihi və huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqatan." Bir müsəlman əvəzini Allahdan umaraq malından ailəsi üçün bir şey xərcləyərsə, bu onun üçün sədəqə sayılar. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm həzlərinin birində buyurur, Arbaatı dənənir, dörd növ dinar vardır. Dinarun ataytəhu miskinə və dinarun ataytəhu fi rəqəbətin və dinarun ənfəqtəhu fi səbililə və dinarun ənfəqtəhu alə əhlihə, əhlihə, əhlihə. Afdaluhə dinarun ləzə ənfəqtəhu alə əhlihə. Dörd növ dinar vardır miskinə verdiyin dinar, qul azad etmək üçün verdiyin dinar, yəni 4 növ sədəqə vardır. Peyğəmbər s.ə.v sadalayır. Miskinə verdiyin dinar, qul azad etmək üçün verdiyin dinar, xərclədiyin dinar, Allah yolunda cihada xərclədiyin dinar və ailənə xərclədiyin dinar. Bunların ən əfzəli ailənə xərclədiyin dinardır. Beşincisi, qohum əqrabaya xərclədiyin dinar ən əfzəl dinardır ən əfzəl sədəqə qohum əqrabaya xərcədiyindir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərindən birində buyurur: "Əs-sədaqatu aləl miskin sadaqatun və hiyə alə zirrahmi isnani sadaqatun və silatun." Miskinə verdiyin sədəqə yalnız sədəqə sayılır. Qohuma verdiyin sədəqə isə həm sədəqə, həm də qohumluq əlaqələrini birləşdirmək sayılır. Odur ki, sədəqə verdikdə birinci yaxınlarından başla, qohum əqrabalarından başla. Altıncı ən əfzəl sədəqə qonşuya verilən sədəqədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədislərindən birində buyurur ki, şorba bişirdiyiniz zaman, yəni yemək bişirdiyiniz zaman onun suyunu artıq erin və ondan qonşularınıza da verin. Qonşularınıza da verin. Sonra yedinci ən əfzəl sədəqə yaxın dostlara verilən sədəqədir. لغنبر صلى الله عليه وسلم أرسلنا من له نور أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله و ينفقه, ينفقه على أصحابه في سبيل الله شنو خزدي أن أفضل صدقة أن أفضل دينار onun ailesi için xərclədiyi dinardır. Sonra Allah yolunda cihad üçün istifadə etdiyi mininə xərclədiyi dinardır. sonra dostuna, dostuna xərclədiyi dinardır. Dostuna xərclədiyin də, Allah yolunda xərclədiyin də o sədəqədir. Bu da ən əfzəl sədəqələrdəndir. 8-ci ən əfzəl sədəqə Allah yolunda edilən cihada xərclənilən sədəqədir. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "İnfiru xifafan və thiqalan və cahilu bi anvalikum və anfusikum fi sabilillah. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun." Ta Sizə yüngül gəlsə də, ağır gəlsə də döyüşə çıxın. Malınız və canınızla Allah yolunda cihad edin. Bilsəniz ki, bu sizin üçün necə də xeyirlidir. Malınızla Allah yolunda cihad edin, yəni malınızdan Allah yolunda cihada xərcləyin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur, Mən cəhəzə qaziyyən fi səbilillahi fəqad qazə və mən xalifə qaziyyən fi səbilillahi bi xeyrin fəqad qazə Kim Allah yolunda bir mücahidi tədsiz edərsə, özü də cihad etmiş sayılır. Kim Allah yolunda bir mücahidin ailəsinə yaxşılıq edərsə, özü də cihad etmiş sayılır. Sədəqənin, sədəqənin növləri bununla bitmir. Sədəqənin növləri saysız, hesabsızdır. Lakin vaxtımız azdır. Vaxtımız az olduğu üçün sədəqənin növləri ilə bu növləri ilə kifayətlənək. İndi isə sizə iki sahabənin sədəqə verməsi barəsində danışacaq. Bu məşhur sahabələrdir. Onlardan biri Əbu Bəkir radiyallahu anhudur, ikincisi isə Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhudur. Bunlar hər ikisi İslama o qədər xeyir vermişlər ki, Əbu Bəkir radiyallahu anhu ilə Ömər radiyallahu anhu daima yaxşı işlər görməkdə bir-biri ilə yarışardılar. Çox vaxtlarda da Əbu Bəkir Ömər radiyallahu anhu üstələyərdir. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem döyüşə hazırlıq görmək üçün sahabələrinə müraciət edir ki, sədəqə versinlər. Və bu vaxt Ömər fikirləşir ki, artıq mənim malım çoxdur. Əbu Bəkirdə isə azdır. Bu dəfə mən Əbu Bəkir kesməliyəm. Və hər ikisi gətirir Peyğəmbər sallallahu aleyhi öz malından sədəqə verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ömərdən soruşur ki, ailən üçün nə saxladın? Ömər radiyallahu buyurur ki, yarısını ailəmə saxladım. Əbu Bəkirdən soruşur ki, Peyğəmbər s.ə.v sən ailə üçün nə saxladın? Əbu Bəkir radiyallahu buyurur ki, Allahı və Rasulunu saxlamışam. Əbu Bəkir radiyallahu baxmayaraq ki, Ömərdən az sədəqə verir, lakin savabına görə ondan çox savab qazanır. Ömər radiyallahu deyir, bu dəfədə Əbu Bəkir məni üstələdi. İkinci sahabə isə Abdurrahman ibn Avfdır. Bu sahabə İslama öz mal dövləti də o qədər xeyir, xeyir vermişdir ki, Bunu saymaqla qurtara bilmərik. Bunu yalnız və yalnız ömrün axırında o verdiyi sədəqəsini deyəcəm sizə. Baxın, görün ömrün axırında Allah yolunda nə sədəqə verildi. Abdurrahman İbn Avf radiyallahu anhu ömrünün axırında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrinə 170 kiloqram hədi qızıl hədiyə edir. 170 kiloqram qızıl hədiyə edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövceleri arasında onu bölür. Sonra Bedir'de iştirak eden 100 sahabeye heresine 1 kilogram 700 gram olmakla kızıl verir. Bu da yine 170 kilogram edir. Hemçinin ne kadar kullar azad eder. Allah yolunda kul azad eder. Sadece bu ikisini, bu iki kızılı biz indiki pulla hesaplasak 1 milyon 400 bin pul eder. Kim bunu verir Allah yolunda sedaka? Lakin Abdurrahman İbn Avf Bunu Allah yolunda sədəqə verir. Allah subhanətə onun əvəzini ahirətdə verəcəkdir. Odur ki, sədəqə vermək lazımdır. Allah yolunda sədəqə vermək lazımdır. Çünki Allah subhanətə alə iki mələk təyin edir. İki mələk. Və bu mələklər hər gün yer üzərində nazil olur və hər bir sədəqə elə, üçün, elə verən üçün dua edir və hər, hər bir faxır üçün də yenə dua edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərinin birində buyurur ki, Mə min yevmin yuslihul ibadə fihi illə mələkən yənziləni və yəqulu əhəduhumə Allahümmə ə'ti munfiqən xalifən və yəqulul əxəru Allahümmə ə'ti mumsikən tələfən Hər səhər insanlar yuxudan oyandıqda yer üzünə iki mələk inir. Onlardan biri Allahın malını sənin yolunda xəzləyən hər kəsə etdiyin yaxşılığın əvəzini ver deyir. Digər isə, digərsi isə Allah müxəssislik edən hər kəsi tələf et deyir. Odur ki, Allah yolunda sədəqə edək ki, mələklər də bizim üçün dua etsin və bizim malımıza Allah subhanətə alə bərəkət versin. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanətə alə bizi sədəqə verənlərdən etsin. Amin. Həmsinin bizim bu Ramazan ayında etdiyimiz ibadətləri, orucları, namazlarımızı, dualarımızı kabul etsin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmlə birgə cənnətə daxil etsin bizi. Amin. cennette Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin hovuzu ətrafında bizi cəm etsin. Amin. Həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin e, həmçinin Allahın neymət verdiyi şəxslərlə, Peygamberlerle siddiklərlə, şehitlerle və salih insanlarla bir yerdə bizi Firdos cənnətinə dahil etsin Allah'a subhanahu. Amin. bir şeyi də sizin nəzərinizə çatdırıram, əziz qardaşlarım. Ramazan ayının sonudur, hamınız bunu yaxşı bilirsiniz. Və Ramazan ayının sonunda yeganə ibadətdir, ibadətin yeganə növüdür ki, Ramazan ayının sonunda edilir bu. Bu da fitrə zəkatıdır. Bunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Fitrə zəkatı imkanı olan hər bir müsəlman, müsəlmana vacibdir. Kasıblar üçün isə, imkanı olmayanlar insanlar üçün isə vacib deyildir. Fitnə zəkatının məqsədi odur ki, kasıbları verəsən, kasıblar da bayram gününü, Ramazan bayramını qeyd etsinlər. Onlar da bayrama yeməyə gözəl şeylər bişirsinlər. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlara Ramazan ayının axırıncı gecəsi, Ramazan bayramdan bir gün qabaq, bayram gecəsi kasıb müsəlmanlara titrə zəkatı verməyi əmr edir. Yəni, varlıların titrə zəkatını çıxarıb kasıblara verməyini əmr edir və fitrə zəkatının miqdarı da 2 kiloqram 40 qramdır. 2 kiloqram 40 qram. Yəni 2 kilo yarım versəz daha gözəl olardı ki, yəqin biləsiniz ki, çəkidə artıqlamasını nə vermişsiniz. Və bu da sizin üçün qalanı da sədəqə olar. 2 kilo yarım ərzaq növü, düyü, un, xurma və ya un məhsullarından verə bilərsiniz ki, həmin müsəlman ailədə, kasıb müsəlman ailə də həmin bayramı keçirsin. Lakin bu sədəqəni bayram axşamı, axşamı vermək daha əfzəldir. Bəzi müsəlman qardaşlarımız pulu çıxardır, bir kənara qoyur ki, mən fitrə zəkatını çıxartdım, sonra verərəm. Bu düzgün deyildir. Əgər həmin fitrə zəkatı sahibinə çatmadısa, o Allah qatında sənin üçün fitrə zəkatı sayılmır. Odur ki, bayram namazına qədər sənin fitrə zəkatın öz sahibinə kasıba çatmalıdır. Verdikdə də pulla verməyin, yəni ərzaq alıb verin. Çünki pulla versəniz, ola bilsin ki, həmin o verdiyiniz kasıb o pulu başqa şeyə sərf edə bilər. Borcuna verə bilər və ya paltar ala bilər, başqa şey sərf edə bilər. Bu da fitrə zəkatı sayılmayacaqdır. Lazım gəlsəydi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyərdi ki, bunu pulla verin. Çünki o vaxt pul da var idi, ərzaq da var idi. Nə üçün pulla demədi Peyğəmbər s.ə.v? Ərzaqla dedi. Çünki ərzaqla verdikdə o həmin yemək içməyi bişirir və bayram gününü qeyd edir. Odur ki, bunu unutmayın. Bayramdan bir gün qabaq, bayram axşamı fitrə zəkatınızı kasıblara çatdırın. Əqulu qovli həzə və stəqfirullah li və ləkum və lisəl-müsliminə min kulli zəm. فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم